บุ๊กทูสิบเอ็ดเอลฟ์เอลฟ์เดือน maanden maanden มกราคม januari januari กุมภาพันธ์ f e b r u a r y f e b r u a r y มีนาคม m a r c h m a r c h เมษายน april april พฤษภาคม m a y mei มิถุนายน Juni Juni มีอยู่หกเดือน Dat zijn zes maanden. Dat zijn zes maanden. มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม Januari Februari Maart januari, februari, maart เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน april, mei en juni april, mei en juni กรกฎาคม juli juli สิงหาคม Augustus Augustus กันยายน September September ตุลาคม Oktober Oktober พฤศจิกายน November November ธันวาคม December December และยังมีอีกหกเดือนด้วย Dat zijn ook zes maanden. Dat zijn ook zes maanden. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน juli augustus september juli augustus september ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม oktober november en december oktober november en december